Frantziako lurralde erreformak Euskal Elkargoaren sortzea ekarri, baina garapen kontseiloaren bukaera ere ekarri zuen Euskal Elkargoak eh, garapen kontseiloaren iritzia eskatu du, geroko proiektua eraikitzeko, garapen kontseilua, eh, Ipar Euskal Herriko Euskal eragile osatua dena, atxalde untan horren inguruko ba, topaketa bat antolatua da, eta gurekin... Uh, Garapen Kontsiloko presidente ordea, Paskalindo, egunon? Egunon zuei. Mila behatziun eta larrogeita malauean, sortu zen, naski, egitura edo instituzioa izan zen, garapen kontseilua, orduan gaur egun uh, ze zilegita sundu? Be, zilegita lehenik legala. Uh, lehena legala. Nola, guti gara bera, notr legeak, eh, frantziak... Uh, Eh, boskatu duen lege berri horrek dela bi urte oain, eh, eh, agindua emaiten du guti gora bera EPCI guzieri egitea garapen kontseilu bat. bigarren zilegitasuna eta hori da guretako importantea da eh, <clears throat> urtahilan eginden boska eh, e, Ipar Euskal Luja aldean, nunbait egin baita hor, behaz gure aglomerazionean, egin, egin da autua, gure elkarteari segitzea konfiantza egiten. Zer nahi du horrek guti gora bera, legeak eh, obligatzen du egitea eta mm, lujalde antolaketa bat deitzen dena garapen kontsilua, baina fra, frantzian diren guziak ÖPCI-den e barnean dira. Aldiz gurea eh, elkarte gisa antolatua da. Orduan eh, batzuek ez dute diferentzia ondirik ikusiko, Baina nuguk ikusten dugu handi bat. Da, uh, gure antolaketa, guk antolatzen dugula, guk hautatzen dugula, eta ez dira izendatuak, bertzelekoetan eh, den, den bezala, eh, jende batzu izendatuak, aglomerazioaren proiektuak edo bertze pentsatzeko. Guk, gure artean, antolatzen gira, jakiteko uh, nor izanen den, horren pentsaketan eta bertze. Eta, dibide, hon da, gaurko foruma, justu, berreun bat jende, uh, izenak eman dutenak, <laughs> eta ez guk autaturik, uh, eh, behaz, eh, hasiko dira pentsatzen eta hausnartzen, zer litaiken gure lujaldearen proiektua emendik uh, zumbait urte dut. Horren, notre legea garapen kontseilua eta berriak uh, desberdintasunak ukango ditu, ala ber ildotik segituko du? <clears throat> Eh, legeak uh, ez du erraiten uh, zehazki uh, um, nola antulatua izan behar den. Uh, emaiten ditu, ala ere, uh, noa jenen dut, uh, <clears throat> obligazione batzuk, kontrenta batzuk, ala nola, uh, parekotasun osoa izan behar dela, Eta horren beste emazte gizon, hori iziari gauza ona ikusten dugu, eh? diakin gure garapen kontseluaren eh, bulegoan uh, lau emazte eta bi gizon bakarrik gira, <laughs> parekotasuna tik at joiten gira. Baina eh, egia da, uh, politika ardua, Eh, gaur egun emazteak ez direla txkilotzen hori eta gizon anitz badela. Baina, kanbiatzen ari dira gauzak eta uste dut eh, parekotasunaren eh, lege horrek duen uh, bakarra hori dela, eh, mm. pixkanaka, pixkanaka, normalzat zartzen dugu uh, <clears throat> parekotasuna. Bigarren gauza da, adin guzietako jendeak izan behar dela hemen digoiti uh, garapen kontseiluan. Hor ere, badugu arazu bat, zaharregiak dira uh, gure arduradunak. Ez politikan bakarrik, mainan uh, elkar gizarte hainitzetan uh, uh, zaharrak dira. Bon, hor, bada logika bat, eh? erretretan diren hainitz, hasten dira militatzen eta oh, egun osoak ba, <clears throat> libre baituzte batzu uh, eh, uh, nunbait engaiatzeko. Bon. Beraz, bada logika bat, baina hala ere, uh, gizarte mugimendu batek behar ditu uh, <clears throat> nunbait adin adinguziak uh, ordezkatu. Eta <clears throat> irugarrena da, uh, uh, albezen bat gizartearen edo jendartearen uh, nola ezan, uh, eh, arlo guziak errepresentatuak izan behar dira. Eta hortarako gure estatuto berrietan eman ditugu, uh, eh, urtuz, amalau ditugula, uh, amalau arloa berdin, Euskara Bahne, eta nidakita laborantza eta ahantza, baina baita ere industria, eta baita ere zahak, gazteak, denak. Beaz, entzatzen gira, unbait <clears throat> hor, legea respetatzen horren aldetik, baina alazen jada eh, gure guretako, uh, bakrik guain legeak duela hori deri Mm. Eta <clears throat> bestalde, ezan ezaken, hola estatuto berriak egin ditugu, eh, hori uh, eginez, ebe gure elkartea, nunbait, eta legezkampo izaiten al, eta ondorioz uh, kontrol de legalite hori eginen dutelarik prefekturan, ez dute gure kontra deus egiten alko. Hortaz mm. beldu gala? bai, uh, argi erreiteko, uh, Eh, nahi bauzu, jakin behar da, egin behar izan dugula uh, jangurdu eta bere ekiparekin, eh, paueko droa publikeko fakultatearekin, egin behar izan dugu, azterketa sakon-sakon bat, eta emezortzi labetek asik pasatu ditugu, eh, nola prefeturan ez baitziden ados guk elkarte gisa segidezagun, nahi zuten integratua izan giten uh, uh, aglomerzionean, eta gu ez ginen horrekin ados, nahi gure mugimendua, segitea mugimendu zibil bat bezala, eta ez politikoek erabakitako eta <clears throat> hautaturiko jendeekin. Beaz, bai, bai, izan da borroka haundi bat, uh, ez da hori nobukatua, hor uh, eh, uh, eh, aglomerazioneak autatu du elkartearekin segitzea baldin eta gure arauak uh, aldatzen genitin justu not legean sartzeko, hori egin dugu uh, astelen untan egin baitugu biltzak nagusi mm -hmm. uh, berezia horren uh, eh, boskatzeko, guain, uh, eh, be, kontrol de legalite hori izanen dela istante, eta ikusiko dugu pasatzen den, baina guk uh, zinez uste dugu aldugula, eta pentsazut gaine da, lehen aldia da, frantzian berriz ere, Garapen kontseilua hor antolatua dela eta pentsatzen dut bertzelekoetan presedan bat erreiten den bezala, eh? lehen, lehen ze bat izanen dela eta baliteke guria berriz adibidetza hartua izaitia. Mm. Odan, hau da, gauk ere uh, bostetan abiatu gizarte zibilaren foroaren uh, helburua uh, rolak uh, ere finkantzea, garapen kontseiluak proposamenak egitea Euskal Elkargoari, zein lur alde proiektu Euskal Elkargoaren zat, uh, bon, badira elementu hainitz, hor sartzen aldirenak, uh, nola, nola erantzun nolako galdera bati? Be, eh, nola erantzun justu debatearekin, eta guk sinesten dugu debatearen indahari, eta oktarako nik eta janen zerraterako den oktaik, nola argi erraiteko, ez dakigu, uh, eh, bat ditugu guk gure ideiak, eta partekatu ditugu bertzeekin, baina gaur egun, nola jendeak berak ikusten duen, ebe eh, <clears throat> mauletik baionarat uh, proiektua, Eh, be hori ez da hori no erabakia, ez du gu, guk uh, erabakiko, biztan dena, eh, dute erabakiko, baina gure iritzia eman nahi diegu hartoski. Eta uste dut, eh, hortarako uh, debatea albezain bat irekia izan behar dela. Eta ikusten dugularik, uh, sari izanen didela, amar bat tailer uh, ogoi pertsonerikin bakoetxean, ebe zinez, uh, uh, bide honean dela pentsatzen aldugu, eta be iritzi hainitz uh, biltzen alko ditugula, eta gero zonbait hastez eh, iritzi guzi horiek eman merko dira paper batean. Uh, <clears throat> Jakin behar da ere, uh, berak, eh, uh, berak hartu duela kabinet bat horren lantzeko, behaz gure lana izanen da kabinet horretik hat, nunbait uh, verifikatzeko, uh, politikariek eta gizarte zibilek duen Eh, edo duten eh, ikuspegia, nunbait aman komuna denik, edo eh, ber, berriz ikusi beharko den proiektua behaz. Nunbait, astapenetik, eta hori oso importanta da, jarrone txegarraiak jantzaukun gure biltranagusian, eta Martin Bizotak errepikatu joan dena, Biltzarna usian hastele nuntan, uh, ko ekoizpen bat izan zela gure arteko lana. Hala, hori bizki importanta da. Eta gero bigarren arloa, ezan ezake, nola gaur egia da, lujalde eh, eh, <clears throat> alde, e, e, e, elkargoa riburuz ari gidela, baina jakin behar da ere, joan dena eh, gure estatutuetan, bai departamentua eta bai akitainarekin, esikitzen dugula, lanean. horrek emaiten dauku ere, eiekin lanean aritzeko, nola, naiz eta aglomerazioak hainbat lanbide dituen eta <clears throat> eta kompetentzia dituen hala ere bertzek ere gure lujaldean duten uh, nonbait uh, oinarri edo <laughs> edo edo importantzia ebe badira ere eien politiketan behaz Eh, gure iritzian diegu eman eh, guzieri, bai mm. Euskal Elkargoari, bai Akitania eta bai Departamento hori, eta nola ez estatuari ere hainbat proiektu buruz Demagun, uh, ez dakinik <clears throat> muga ediburuzko gauzak eta bertze, hor guk nahi dugu partertu gauzak guzi-guzi horietan. Justuki, uh, Euskal Herriko garapen kontseilua deitzen baita, Akitania eta Departamentoaz gain uh, Euskal Herriari begira jartzen da ere, ego Euskal Herriari? ebe sekulako aukera emaiten dautazu horren aipatzeko, eh, dela gutxi eh, zendu uh, den Jean-Michel zuen uh, gai hori segitzen, da hemen digoiti enegain izanen dela, baina biztan dena, eh, bidasoaz gaineko uh, loturak sendotu behar ditugula, ez da dudarik hortan. Uh, nik uste aheman horietan uh, prehistorian gira indik, ez ditugu egin behar genituenak, baina lotzen alda hori ere, nunbait, akitainak egin ditu hainbat gauza, departamentoak ere bai, baina oain eh, elkargoarekin egiten alko ditugu oraino gehiago, hori egiten ala ere, uh, eh, jean Txekarraien lehen bisitetatik izan zela, eh, baina afarroa eta bai euskadiko buruzagiekin, behaz pentsatzen aldugu, egin dako ere prioritate bat dela, eta guk badugu gure ejola uh, betetzeko hortan, eta beteko dugu ere. Ebe, horrekin bukatuko dugu beraz, erran bezala gaur eh, bostetan abiatu eta ez dakitze ordu arte, tailerrak eta trukaketak eh, garapen eh, kontseiluak proposaturik, galdera horren hori erantzuteko zein lurralde proiektu Euskal Elkargoarekin. Paskalindo, mire esker, eta unge pasak? Mire esker bai, adio.